produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, January 2008, John, chapter 13. Πρώτη της εορτής του Πάσχα, ειδός ο Ιησούς ότι ήλτιν αυτού η ώρα ή να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδίους, τους εν το κόσμο εις τέλος αγαπήσεν αυτούς και δείπνου διπνογενωμένο του διαβόλου ήδη βεβλικότος εις την καρδιάν να παραδεί αυτον Σίμωνος Ισκαριώτης, ειδός ότι πάντα έδωκεν αυτό ο πατήρ εις τας κύρας και ότι από Θεού εξήλτεν και προς τον Θεόν υπάγει, εγκύρεται εκ του δείπνου και τίθησεν τα ημάτια και λαβών λέντιον διέζωσεν αυτον. Ήτα βάλει είδωρη στον νυπτήρα και ήρξα τον νύπτην τους πόδας των ματιτών και εκμάσιν το λεντίο ο ενδιεζωσμένος. Έρχεται ον προς Σίμωνα Πέτρον, λέγει αυτό «Κύριε, Σιμών νύπτης τους πόδας» απεκρίτη Ιησούς και είπεν αυτό «Ο εγώ ποιό, σι ουκίδας άρτη, γνώση δε μετά ταυτά». Λέγει αυτό Πέτρος «Ο μην νύψεις μου τους πόδας εις τον αιώνα» Απεκρίθη Ιησούς αυτό, «Εάν μην ύψωσε, ουκ έχεις μέρος με τη μου». Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας κύρας και την κεφαλήν». Λέγει αυτό Ιησούς, «Ο λελωμένος ουκ έχει κρύαν, ή μη τους πόδας νύψαστε, αλλά στην καταρός όλος και εμείς καταρίεστε». Αλλού χυπάντες». Ήδη των παραδιδόντα αυτον, δια τούτο είπεν ότι ουκ καταρίεστε» ότι ούν ενύψεν τους πόδας αυτον και έλαβεν τα γυμάτια αυτού και ανέπεσεν. Πάλιν είπεν αυτής, και τι πεπί καημήν, ημίς φωνήτη με ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλός λέγεται, ημίγαρ. Ιουν εγώ ενύψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και ημις οφείλεται αλληλον υπτήν τους πόδας. Υπόδειγμα γαρέδο ημίν, εινά κατός εγώ υπήσα ημίν και ημίς Αμήν, Αμήν leguimin, ο δούλος μίζον του Κυρίου αυτού, ουδε απόστολος μίζον του πέμψαντος αυτον, ή ταύτα είδατε, μακαρί είστε, εάν ποιείτε αυτά. Ούπερι πάντων ημών λέγω, εγώ είδα να ας εξελεξαμήν, αλλή να η γραφή πληρωτή, ο τρόγων μου των άρτων, επίρεν έπεμε την τέρναν αυτού. Απάρτη λέγω ημίν πρώτου γενέστε, ή να πιστεύετε όταν γίνετε ότι εγώ είμαι, amin amin leguimin, o lambanon antina pimso, e melambani, e e o de melambvanon λαμβάνει τον πέμψανταμε. Ταύτα υπόν Ιησούς εταράκτη το πνεύματι και εμμαρτύρησεν και είπεν, αμήν, αμήν λεγούιμεν ότι εις εξημών παραδόσιμε. Ευλεπών εις αλληλούς ηματιτέ απορούμενοι περί τίνος λεγεί είναι ανακείμενος εις εκ των μαθητών αυτού εν το κόλπο του Ιησού, ο νηγαπό Ιησούς, νεβιούν τούτο Σίμων Πετρός και λέγει αυτό, είπε της εστίν περίου λέγει, αναπεσόν εκείνος ούτως επί το στήθος του Ιησού λέγει αυτό, Κύριε, της εστίν, αποκρίνεται ούν ο Ιησούς, εκείνος εστίν ο εγώ βάψω το ψωμίον και δώσω αυτό. Βάψας ούν το ψωμίον λαμβάνει και δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου και μετά το ψωμίον τότε εισήλτην εις εκείνον ο σατανάς, ουν αυτό Ιησούς, ο ποιής ποιήσον τάχιον. Τούτο δε εγνώ των ανακειμένων προς τι είπεν αυτό. Την εσκαρεδόκον επί το γλωσσόκομον είχεν Ιουδάς ότι λέγει αυτό Ιησούς, αγοράσον ον τρίαν έχομεν εις την εορτήν, ή της πτωχής συνατιδώ, λαβών ον το ψωμίον εκείνος εξήλτεν ευτής, ότι ουν εξήλθεν, λέγει Ιησούς, μην εδοξάστη ο βιός του ανθρώπου, και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, και ο Θεός δοξάσει αυτόν εν αυτό, και ευτής δοξάσει αυτόν. Τεκνία, έτι μικρόν με τιμόν ημί, ζητήσετε με και καθώς είπον της Ιουδαίης, ότι όπου εγώ υπάγω, ημις ουδίναστε ελτίν και ημίν λεγό αρτί εν τολίν και νύν τη δομή ημίν, ή αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγαπήσα ημάς, ή και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσον τε πάντες οτι ημί ματιτέ εστε, πού αγαπήν έχετε εν αλλήλεις. Λέγει αυτό με Πέτρος, Κύριε, πού υπάγεις, Απεκρίθη Ιησούς, ο πού υπάγω, ουδινασε μην ειν ακολουθήσε, ακολουθήσεις δε ύστερον. Λέγει αυτό ο Πέτρος, Κύριε, γιατί ουδυναμίσει ακολουθήν αρτή, την ψυχήν μου υπερσουτίσω, Αποκρίνεται Ιησούς, την ψυχήν σου υπερημούτησης. Αμήν, αμήν λεγούσι, ουμία λεκτορφωνήσει ο σου αρνήσει μετρής.